ko katoļu paznīca māca vai nemāca. Par ticību, paznīcu un garīgumu klausies dienas katehēzi katru darbdienas rīta pulksten 9 vai atkārtojumā 11. vakarā. Labrīt, labrīt, rādījumā arī klausītāji, šeit es priesteris Jaunis un dienas katehēzē esam satikušies atkal, lai turpinātu sarunu par uh, Vatikāna otrā koncila dokumentu, tas ir dekrētu par bīskupu pasturālo uzdevumu baznīcā. Un šodien lasīsim un pārdomāsim, turpināsim pārdomāt par um, diecēzi un diecēzes uh, Eh, klēru, citiem vārdiem par diecēs darba organizēšanu. Kā tad tas notiek, ehm, kāpēc par šo tēmu runājam, jo, ehm, kā jau iepriekšējās katehēzēs ehm, tikām skaidrībā, kad biskaps, kuram ir uzticēta nu, visa autoritāte konkrētajā teoritā, teritorijā, ko sauc par um, diecēzi, um, viņam šī autoritāte ir jāīsteno mācīšanas, svēdarīšanas un vadīšanas autoritāte, un to var, protams, izdarīt tikai tad, ja ir arī līdzstrādnieki, kas palīdz to veikt, uh, un uh, šeit šobrīd tad arī pārlasīsim un pārdomāsim par to, kādi ir tie šie līdzstrādnieki un uz ko um, esam aicināti kā līdzstrādnieku un kādā veidā palīdzēt bīskapam veikt viņa e, uzdevumu diecēzē. Nu tālūk. Atgādināšu telefonu numuru tiem, kas varbūt vēlas iesaistīties šajā katehēzē ar savu uh, jautājumu vai varbūt tās arī kādu refleksiju, kas izriet, par, nu, izriet no šīs tēmas, par kuru arī runājam. E, ja gadījumā kādam ir interesi, tad uh, Eh, es tikai iedrošinu vērsties ar šiem jautājumiem un pārdomām, lai varētu kopā padziļināt šo tēmu, par kuru šodien arī runāsim. Un tātad telefona numuru īziņām 266 77 272, bet zvaniem 679 69 131. Bet eh, domājot un lasot tālāk par dīcejas darba tādu organizēšanu un bīskapa pasturālajiem uzdevumiem un to, kā tas tiek organizēts tādā, nu, gribas teikt, pat praktiskā veidā, tad jāķeras klāt tādai apakšsadaļai ar nosaukumu diecēzes priesteri, diecēzes klērs, kas ir principā uh, priesteri. Uh, un kas tad šeit tiek teikts? Visi priesteri, gan diecēzes, gan ordeņa, uh, līdz ar bīskapi ir līdz, līdzdalīgi vienā vienīgā Kristus priesterībā un īstenot to kopā ar viņu, tāpēc priesteri ir iecelti par bīskapu kārtas līdzstrādniekiem. Dvēseļu aprūpē galvenā nozīme ir diecēzes priesteriem, sakarā ar to, kad viņi ir ordinēti. Ehm, tāpēc priesteri veido vienu presbiteriju un vienu saimi, kas, kuras tēvs ir bīskaps. Nu jā, tātad priesterības sakramentu saņemot, mēs kā priesterē veidojam, kā šeit tiek teikts, vienu saimi, nu, vienu ģimeni, ja tā varētu izteikt. Varbūt tās nav atbilstoši lietot šo vārdu pārāk vaļīga ģimene mūsu kultūras kontekstā, kur ģimeni uh, vārdu un šo terminu mēģina pārdefinēt, tomēr eh, tas kaut ko izsaka, man ka tā ir tāda viena saime, eh, kopība, eh, kurā mēs visi esam ordināti un kur ar bīskapu, kurš ir, nu, tēvs šai, šai saimei, tad arī notiek šīs diecēs konkrētās teritorijas tāda garīgā aprūpe, kā Eh, priesteri kā eh, bīskapa eh, līdzstrādnieki, tuvākie līdzstrādnieki, ne vienīgie, gan <laughs> jāsaka, bet tuvākie līdzstrādnieki, kuriem ir jāuzņem šī līdzatbildība par diecēzes garīgo aprūpi. Bīskapu un diecēs priesteru attiecību pamatā jābūt pārdabiskās mīlestības saiknē, lai saskaņā starp to, ko vēlas priesteri un to, ko vēlas bīskaps, darītu auglīgāku viņu pastorālo darbu. Nu jā, tā tad atkal iezīmējas tas ārkārtīgi izaicinošais kristiešu aicinājums uz mīlestības pilnām attiecībām, un šeit, manuprāt, ir pat ļoti uh, atbilstoši lietots pārdabiskās mīlestības saikne, saiknei, jo mm, tas, uz ko tiekam aicināti, dažuprīt varbūt tās cilvēcīgi nebūtu nav tik vienkārši uh, īstenojams, ņemot vērā to, ka nu, mūsu cilvēciskie raksturi mēdz būt dažādi, mūsu arī vajadzības, mūsu ekspektācijas vienam pret otru mēdz būt dažādi un, un uh, šķiet, ka Rīgas priesteru sanāksmē arī arhibīskaps priesteriem teica, ja, nu, kad eh, ekspektācijas vienam pret otru mēdz būt dažādas priesteriem pret bīskapu un bīskapam droši vien arī pret priesteriem ir kādas <laughs> ekspektācijas, nu, kas ir tā, tā šķiet ļoti cilvēcīgi, ļoti eh, normāli, vai ne, un tas ir tikai vēl viens iemesls, eh, kāpēc, kāpēc šis aicinājums uz, uz tādu uh, pārdabiskās mīlestības saikni, ko mēs varam īstenot, manuprāt, tikai tad, ja mēs tiešām dzīvojam arī dziļi garīgu uh, dzīvi eh, un, un lūkšanu dzīvi, um, lai šo pārdabiskās mīlestības attieksmi saikni varētu arī tādā gadījumā arī izkāpt, izkopt, bet kas ir ārkārtīgi vajadzīgs, lai darītu šo pastorālo darbu diecēs mērogā, patiesi auglīgu. Tātad šīs mīlestības pilnās attiecības. Nu, man, es jau šad tad mēdzu teikt, kad mēs pārlieku eh, vaļīgu un, un pārlieku daudzās vietās lietojam vārdu mīlestība, kas, kas manuprāt, daudziem varbūt tās jau, jau vairs īsti neko um, nenozīmē un neasocē, bet uh, Un, un tad es tādu kā aizvietošanu uh, gribu uzsvērt, uh, un varbūt tās ne, neadekvātu aizvietošanu un, un ne pašu piemērotāko, bet, uh, bet kas man liekas, uh, varētu raksturot arī to, šo šīs mīlestības pilno attiecību sākumu, un tas ir cieņpilnas attiecības vispirmām <laughs> kārtām, ne? Uh, Nu, un varbūt tās, ja mēs spējam izrādīt viens otram cieņu, tad, tad tomēr uh, tur kaut kas no šīs pārdabīskās mīlestības arī, uh, kā teikt, ir klātesošs un cerībā, ka tas var attīstīties un, un kad uh, to mēs kādā brīdī nekā citādāk arī nevarēsim aprakstīt, kā tikai tāda pārdabiskā mīlestība. Bet uh, citiem vārdiem tas, ko gribu teikt, ir, ka, mm, jā, uh, šīs uh, mīlestības attiecības, ja gribas eh, varbūt tās vienkāršot un, un, un nedaudz tādā eh, iespējams pat piezemētākā veidā un tomēr nemazāk izaicinošākā, kad ir tādas cieņpilnas attiecības. Eh, ņemot vērā raksturu īpašības un visādas citas personīgās lietas, kas ir kā priesteriem tā biskupiem, kad mēs varam tomēr atrodam sevī spēkus šo kristīgo tikumu un, un, un ideālu īstenot eh, šādās cieņpilnās attiecībās vienam pret otru, kur tad arī izpauž šī jā, eh, mīlestība. Un, un kā pats galvenais, kāpēc tas ir eh, bezmaz vai vajadzīgs, ir, lai mēs kā priesteri savstarpēji sadarbojoties, līdzdarbojoties, varētu tiešām darīt auglīgāku pastorālo darbu kas tiek veikts diecēsē. Lai ar vienu pilnveidot dvēseļu aprūpi, bīskapam ir jāaicina savi priesteri uz pārunām, cita starpā kopīgām apspriedēm, kurās īpaši tiktu apspriesti pasturālie jautājumi un ne tikai kādos īpašos gadījumos, bet, ja iespējams, arī regulāri. Uh, Un tas, eh, šī praksa man šķiet arī ļoti mm, eh, veiksmīgi arī tiek īstenota eh, visās arī Latvijas tiecēsies, nu, kad ir tādas priesteru konferences saucamās, vai ne, kur, kur notiek tāda sapulcēšanās, kur mm, tiek pārunāt dažādi jautājumi, gan uzzināt jaunumī, kādas aktualitātes, kādi Ehm, kad ir notikumi, ko, kas varbūt tās citādi e, visiem nemaz nav zinām, kur var uzzināt, bet arī pa laikam tiek apspriesti e, kādi pastorālie e, jautājumi un pastorālās lietas, lai, lai tiešām arī, arī šo tādu savstarpējo pastorālo vienotību veidotu vismaz. Visiem diecēs priesteriem jābūt savstarpēji vienotiem un jājūtas līdz atbildīgiem par diecēs garīgo labumu. Vēlreiz un vēlreiz tiek uzsvērts tas, pēc kā, manuprāt, ļoti daudzi no mums arī ilgoja šo vienotību. Ir ja īpaši mūsdienās, kad atkal jau piedzīvojam šo milzīgo šķelšanos, polarizāciju, milži, milzīgo uh, Um, naidu un neiecietību vienam pret otru kaut kādu uh, iemeslu dēļ, vai ne, un šajos apstākļos man šķiet visi ir tādā drusku nogurumā un, un, un um, vēlmē pēc kaut nedaudz miera un tādas vienotības, un, un šis arī ir aicinājums, ko mums ne tikai mūsu tāda kultūras un vēsturiskās attīstības gaitā piedzīvojam, bet kas ir arī uh, Mm, tāds Jēzus aicinājums, ja atceramies lūkšanu, kur Jēzus lūdz par saviem mācekļiem, lai visi būtu viens, un, un tu, tā gudrība tur kaut kur ir, kad šajā vienotībā arī ir apustuliskais, apustuliskā efektivitāte daudz lielāka. <clears throat> Nevis mēs viens katrs pats par sevi kaut ko darām un, un kungs mums ir atklājis, bet mēs kā uh, kā vienoti e, priesterībā darbojamies e, dvēseli labumam, bīskapa vadībā, un, un šī vienotība pati par sevi jau ir kā tāda spēcīga liecība, e, draudzē, spēcīga liecība arī, nu, gribas teikt, pasaulē, kas var kas varbūt arī mm, tas pārliecināšanas elements tiem, kas varbūt tās vēl šaubas par, par ticību. Bet jā, tas ir ceļš, uz kuru esam aicināti, eh, un kuru cenšamies iet, eh, bet kas vēl ir eh, jātīsta un jāpilnveidojas. Arī materiālie labumi, kurus priesteri iegūst pildot pienākumus baznīcā, ir saistīti ar viņu svēto kalpojumu un atbilstoši savām iespējama, iespējām un saskaņā bīskapa norādījumiem, tiem diecezē nesautīgi jāatbalsta ar tās materiālām vajadzībām, <clears throat> tātad priesteri, kuri darbojoties draudzēs iegūst arī materiālos labumus, kad nu, tas ir vēl viens tāds aicinājums, nu, dalīties ar to labumiem. Droši vien arī tā, kad viens ir dīcējis mērogā, lai šo atbalstu varētu uh, diecēzes darbības uh, vajadzībām uh, lietot, bet uh, arī pieļauju, ka lai varētu arī savstarpēji atbalstīt uh, viens otru. Tas ir tas, uz ko mēs esam aicināti, ka tā vienotība izpaužas ne tikai vārdos un, un lūkšanā, bet ka tā vienotība izpaužas arī tādos ļoti praktiskos veidos mūsu uh, ikdienas dzīves gaitās. Tālūk, protams, Protams, eh, visi priesteri nestrādā tikai draudzēs, eh, priesteri strādā arī dažādus cita veida kalpojumus, ko, uz ko bīskaps arī aicina, un ar par to šeit tiek norādīts, ka šos eh, pastorālos kalpojumus var veikt arī ārpus draudzes, un, vai tas būtu kādā noteiktā teritorijā, diecezē vai attiecībā uz kādu īpašu grupu, e, kam šis kalpojums ir vajadzīgs vai specifisks darba e, veids, nu, un šeit uzskaitīts ir e, varbūt tās mazāk, domāju, mūsdienās saraksts varētu būt pat vēl lielāks, bet minētas skolas, kādas institūcijas un apvienības, es domāju arī uh, Ehm, mēdī, piemēram, mēs tā kā rādījām arī ehm, kalpojums, e, viens no tādiem ir, ne, un ir daudzi un dažādi citi kalpojumi, ko diecēzē jāveic, lai varētu tiešām efektīvāk pildīt šo e, savu misiju un nu, būt arī tādiem uh, efektīviem līdzstrādniekiem bīskapam, bīskapa uh, uh, Eh, palīgiem, eh, tad šo labās vēsts un Dieva eh, vārda pasludinātājiem. Tālūk. Iesim muzikālā pauzē, atgriezīsimies pēc brīža un tad jau būs saruna par prāvestiem. Es domāju, tas jau ir daudz aktuālāk. Prāvests ir tas priesteris, kurš ir iecelts konkrētā draudzē par atbildīgo uh, priesteri. Un prāvesti ir arī tie, kuri vis tādā uh, Mm, uzskatāmākā veidā eh, līdzdarbojas bīskapu eh, kalpojumā, mm, mācot, ganot, eh, mani svēdarot un, un vadot šo uzticēto Dieva tautu. Ja tu gribi iesaistīties šajā katehēzē, nebaidies raksti īziņas 266 77 272 vai zvani 679 691 viens un aprunāsimies arī par tām lietām, kas jums šķiet eh, aktuālas un svarīgas konkrētās tēmas ietverā. Pēc muzikālā brīža esam atpakaļ. Klausāties dienas katehēs, kas ir iespējama pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies! Labdien, labdien, rādījumā arī klausītāji šeit es priesteris Jaunis, un šajā dienas katehēzē pievēršamies, turpinam pievērsties Vatikāna otrā koncila dokumentam, dekrētam par bīskapu pastorālajiem uzdevumiem baznīcā, un lasam, protams, par to, kā tad šie bīskapa uzdevumi tiek realizēti ļoti praktiskā veidā diecēzes ietvarā. Un, protams, jau paspējām pārunāt nedaudz par uh, vispārīgi par eh, diecēzes uh, priesteru tādu uh, Eh, sūtību būt līdzstrādniekiem bīskapa eh, uzdevumā un darbā, bet tagad pievēršamies eh, konkrēti tieši prāvesta uzdevumiem, jo, kā šeit tiek teikts, īpaši bīskapu līdzstrādnieki ir prāvesti, uz, kuriem ir uzticēta dvēseļa aprūpe noteiktā diecēzes daļā, un viņu savu uzdevumu beidz, nu, kopā ar saviem palīgiem mācīšanas, svēdarīšanas un vadīšanas uh, uzdevums eh, veids tā, lai ticīgie un draudzes kopienas patiešām izjustu piederību gan diecēzei, gan arī visai baznīcai. Jā, tāpēc viņiem jāsadarbojas arī citam ar citu, citiem prāvestiem un arī ar priesteriem, lai pastorālais darbs diecēzē būtu vienots un tādajādi sekmīgāks. Nu, tātad, um, prāvesti eh, īpašā veidā ir eh, līdzatbildīgi biskupa pastorāla uzdevuma veikšanā eh, konkrētajā draudzē, nozīmētajā draudzē, konkrētajā draudzē. Turklāt šis uzdevums jāveic uh, tā, kad ik viens draudzes loceklis tiešām jūtas piederīgs gan dievcēzei, gan arī visai baznīcā, un to visefektīvāk var pavā, sa, pas, sasniegt, īstenot, tad, ja notiek arī savstarpēji sadarbības starp prāvestiem, arī ar citiem priesteriem, un, protams, šajā tādā pastorālajā vienotībā, arī īstenojot šo, nu, uzdevumu, uh, ļaut piedzīvot baznīcu diecēs un universālās baznīcas tādā visas baznīcas kontekstā. Atkal un atkal atkārtojas šis vārds vienotība un tiek ļoti cieši saistīts arī ar apustulāta uh, Eh, sekmību, eh, to, cik sekmīgs būs apustināts, to, cik veiksmīgi, cik, es lietoju vārdu, efektīvs būs šis apustināts. Nu, kad no šīs vienotības, priesteri savā starpā vienotības, prāvestu savā starpā vienotības un sadarbības apustuliskajā tādā uh, darbībā, uh, šī apustulāta uh, veiksme, uh, tas, cik labi tas uh, tiks paveikts un cik, nu, gribas droši vien domāt, spēcīgi tas uzrunās cilvēkus. Tā kā, jā, vienotība atkal un atkal izceļ, izceļas kā tāds ārkārtīgi svarīgs, nevis blakne tam, kad esam ordināti vienā priestirībā, bet kā tāda, man pat gribas teikt, savu veidu misija būt vienotiem. Uh, nu, tas ietver, es domāju, gana daudz arī tādu um, darbu pašam ar sevi, un šķiet, tad, ka lasījām uh, par priesterību, uh, pārdomājām par priestera dzīvi un, un aicinājumu, tad arī dzirdējām šo aicinājumu tiešām um, nu, tādu pastāvīgo sevis uh, izaugsmes ceļu un, un to nepārtraukto uh, vaidzību pēc, gan pēc tādas mācīšanās, izglītošanās, uh, formēšanās, bet arī pēc tādas garīgās pārveidošanās un, un, un nu, arī jāsaka atgriešanās, lai tiešām varētu arī šo vienotību tad arī īstenot, vai ne? Un tā ir vajadzīga, kā šeit tiek rakstīts, lai varētu apustulāts īstenot tos mērķus, kas, kas ir izveidoti, kas ir noteikti. Nu, tātad Dievs, tuvāk, aizvien tuvāk Dievam. Pastorālajam darbam turklāt vienmēr jābūt misiju gara caurstrāvotam, lai tas atbilstošā veidā aptvertu visus, kas dzīvo draudzes teritorijā. Atsevišķos iedzīvotāju grupas prāvas tam, kas nav viņam pieejamas, tiem jāaicina palīgā citi cilvēki, te skaitā arī lai, lai tie līdzdarbotos šajā apustulātā. Tātad um, prāvesta darbu pildot, uh, pildot šo apustanisko darbu prāvesta pienākumos, uh, kad uh, šis aicinājums ir arī ļoti izteikti misionārs aicinājums, pat ja arī um, misiju tāds aicinājums, pat ja tas uh, ir vienas uh, Latvijas, vienas kristīgas kultūras, mēs tā mīlam vismaz sev uzskatīt ietvaros un, un vienas kristīgas teritorijas ietvaros, tomēr mums ir arī šīs aicinājums iet un pasludināt šo Dievu vārdu arī tiem, kuri varbūt tās to vēl nav dzirdējuši vai kuri no tā atteikušies, un Protams, ka ne visus eh, var uzrunāt prāvests, eh, ne visur var prāvests aiziet kaut kādu iemeslu dēļ, ne tikai tādēļ, ka viņš fiziski nevar aiziet vai, vai ka viņš negribētu <laughs> iet, bet, eh, bet arī tādēļ, ka ne visur prāvestu priesteri tādā ziņā pieņem, un tad šeit arī tiek norādīts, ka prāvesta līdzstrādnieki ir arī lāji, kuri varbūt tās tādos gadījumos var būt ļoti eh, labi, efektīvi arī tādi prāvesti līdzstrādnieki šajā apustuliskajā darbā. Lai šis pastorālais darbs būtu sekmīgāks, priesteriem īpaši tiem, kas strādā vienā un tajā pašā draudzē, tiek ieteikta dzīves kopība, tā veicina apostolisko darbu un ticīgajiem ir mīlestības un vieniem, vienotības paraugs. Tad eh, <clears throat> priesteriem, kur dzīvo uh, vienā draudzē, kur kalpo vienā draudzē, šī dzīves uh, kopība uh, kā liecība par dievišķo mīlestību un arī un kā tāds vienotības paraugs. Es tā domāju par šo dzīvi, dzīves kopību. Protams, esot jezvīts, tātad kopienas arī cilvēks, tad līdz ar to man šķiet, ka tas ir tāds tiešām vērtīgs, svētīgs dzīves veids, kurā, kurā vispirmām kārtām, manuprāt, mēs katrs pats arī gūstam tādu savu veidu atbalstu un stiprinājumu arī mūsu aicinājumu ceļā. Uh, Ehm, bet ehm, kā šeit tiek norādīts arī tā apustuliskais efekts, ehm, redzot to savstarpējo vienotību, šo mm, savstarpējo tādu mm, cieņu un mīlestību, tas var būt kā liecība, kā tāds uh, apustuliskais paraugs uh, cilvēkiem jau pats par sevi, un, protams, to tiek arī aicināti priesteri kā šeit tiek teikt, vismaz vienas draudzes ietveros eh, šo kopību arī piedzīvot, izdzīvot. Man gan uzreiz arī gribas tā nedaudz nokomentēt, kad, protams, kad uh, um, tas ir aicinājums. Un, un, protams, ka to jācenšas īstenot, kur, kur to vien var arī īstenot, kā jūs minēju, tādēļ, ka tas var būt kā atbalsts uh, priesteriem citam citu atbalstot šādā veidā, vai ne? Bet arī jāņem vērā, ka uh, e, šī kopība tas uh, bieži vien manā pieredzē šeit šķiet ir ar, ar tādu pārpratumu, ka tas bez maz vai uztaisīts par klosteri, uh, tādu stingrā režīma klosteri, kur, kur visi ir aiz augstiem mūriem ir paslēpušies un, un iziet, lai nosvinētu misi vai, vai grēksūdzi noklausīt, un ar to arī viss hm, beidzas, un ka tur tad, nu, ir, ir kaut kāds tāds klosteri tipa režīms. Es domāju, Uh, nu, te jābūt uzmanīgiem. Priesteris, diecējs priesteris nav aicināts uh, uz, uz šāda klostera tipa dzīvesveidu, <clears throat> viņam tas nav aicinājums, un līdz ar to uh, nevajadzētu pārspīlēt, un, un otra lieta arī, arī lajiem, uh, kuri sapņo par šādām kopībām, ir jābūt uzmanīgiem, uh, kas ar to tiek saprasts, uh, jo klostera dzīve tas ir ļoti specifisks aicinājums, un, un, un arī uh, klosterdzīves ir ļoti dažādas, un tas bieži vien idealizētais kopienas modelis, kur visi ir tādi uh, visi tāda liela viena eh, skaista ģimene, mm, tas bieži vien ir tikai ideāls, jo arī kopienas dzīvēs ir eh, savi izaicinājumi un savas problēmas atklāti jāsaka, arī savas problēmas, un tā kā mm, eh, uzmanīgi, lai mēs, mm, kā tiek nepārspīlējam kaut ko, bet vienlaikus arī, <clears throat> lai mēs apzināmies, ka šī kopība, kas ir uz ko tiek aicināti priesteri, Un turklāt arī aicināti visi kristieši tādā kristīgai, eh, tādā, tādā katoliskās baznīcas kopībā, vai ne, kad eh, tur tā veselīgi to varbūt tās eh, vajadzētu skatīties bez pārspīlējumiem un, un, un, un nu jā, bez, bez tādiem kaut kādiem ārkārtas gadījumiem, vai ne, bet jā, tāds galvenais kopības, eh, kopības pieredze, ko varētu gūt, un kas varētu būt eh, ne tikai liecība citiem par mīlestību un vienotību, bet arī pašiem priestieriem atbalsts. Es pilnīgi tam varētu piekrist, bet tad vienkārši uzmanīgi, eh, lai saprastu pareizi, <clears throat> kas tas tāds ir, lai nav, kā, kā es saku, tādi kaut kādi neveselīgi, varbūt tās, teiksim tā, arī pārspīlējumi. Un, un turklāt ir arī tā, kad uh, ir cilvēki, kuri, kuri lai arī kopumā man šķiet tāda kopība būtu ļoti veselīga un ļoti laba, ir, ir jāatzīst, ka ir arī cilvēki, kuri, um, <laughs> jāsaka tā ar ironiju nedaudz, organiski nav uh, mm, radīti kopienu dzīves <laughs> veidam, uh, vai, vai, vai tā ir nu, kopība, uz ko viņš ir aicināts, tas cilvēks, mm, tā ir nu, drusku uh, <laughs> tāda vispārīgāka, brīvāka izpratne, nu, bet tas ir viss jā, jāskatās ļoti mm, uzmanīgi un delikāti e, un, un, un jārod tas veids, kā tiešām e, ik viens šo aicinājumu uz kopību var arī īstenot, piedzīvot un īstenot un, un būt e, liecināt līdz ar to arī citiem cilvēkiem. Tālūk. Uh, vēl nedaudz pirms muzikālās pauzes, um, prāvestiem jāsludina Dieva vārds visiem ticīgajiem, lai nostiprino, nostiprinājušies ticībā, cerībā un mīlestībā viņi augtu Kristū un lai kristiešu kopienas sniegtu tādu mīlestības liecību, kādu to prasa kungs. Tātad prāvestu galvenais uz, uzdevums ir pasludināt Dievu vārdu visiem – lai viņi nostiprinātos ticībā, cerībā un mīlestībā, un lai caur to augtu paši, augtu Kristū, bet vienlaiks arī sniegt šādu mīlestības liecību cilvēkiem, ar kuriem viņi sastopas, tad lai, kuri sastopas ar, ar vēl daudz citiem cilvēkiem. Bet tātad pamat uzdevums pasludināt Dievu vārdu. Uh, uh, palīdzēt augt uh, Kristu un, protams, palīdzēt tad ar šo mīlestības liecību nest tālāk pasaulē. Tāpēc prāvestu pienākums ir palīdzēt ticīgiem pilnībā iepazīt pestīšanas noslēpumus, izmantojot protams, atbilstošas katehētiskās metodes, atbilstošu, atbilstoši vecumam runāt, atbilstoši nu, tam kontekstam, kur, kam, kurā vietā un kam, kādām grupām tiek runāts, izmantojot to, pasludināt, pas, pasludināt paskaidrot, nu, citiem vārdiem mācīt pestīšanas noslēpums. Un katehizācijas veikšanā viņiem jāiesaista ne tikai konsekrētās personas, bet arī lai dibinot arī brālības kristīgās doktrīnas pasludināšanai. Un šīs katehēzes veikšanai, kā šeit dzirdam, prāvestu līdzstrādnieki ir arī konsekrētās personas, tāpat tās kā lai. Un es domāju, to mēs varam arī redzēt. Eh, varbūt tās izteiktāk mēs redzam, lai kur ir katehētes, tātad eh, ticības mācības eh, skolotājas draudzēs, vai ne? Mm, varbūt tās var, var vēl paplašināt šo šo um, nu, um, veidus, kā var pasludināt, kā var mācīt par šīm ticības patiesībām. Bet vēl arī uh, konsekretās personas. Um, nu, viens ir uh, priesteri, ka dominikāņi, paulīņi, jezuīti, kapucīni un daudzi karmelīti un daudzi, daudzi citi, bet ir arī sieviešu kopienas, arī ļoti daudz un dažādas gan franciskāņu, gan dominikāņu, gan mm, kapucī, mm, mm, karmelītes un, un, un tā tālāk un tā joprojām arī. Vis, visādas ir un pat ja arī nav daudz un nav visās draudzes, tomēr ir un, un tas aicinājums uh, kā teikt, eh, izmantot ar šo iespēju, <clears throat> kad ir konsekrētas personas un arī aicināt palīgos eh, šīs, eh, kā teikt, ticības mācīšanas, dievu vārdu pasludināšanas, katehētiskajos uzdevumos. Dažreiz uh, Dažreiz man liekas tā arī sūdzība mēdz būt par to, ka eh, draudzē visas vajadzības, kas ir saistīts ar uzkopšanu, tīrīšanu un, un, un tādām lietām, kas ir pilnīgi not, noteikti vajadzīgas, saprotams un, un, un, un, un aktuālas tēmas un lietas, bet, eh, bet vienlaikus eh, gribas ar tā domāt, ka uh, piemēram, mēs konsekrētās personas bieži vien ir ar, um, ir, es zinu, ar maģistriem un doktoriem pat, un, un tādam tagad vienkārši izmanto tikai kā baznīcu uzkopēju, nu arī tā, um, <laughs> nu jā, <laughs> var pasmīņāt par, par šādu veidu uh, kalpojumu, kad, protams, ir vajadzīgs, ne jau, ne jau par to, ka nav vajadzīgs, bet, uh, bet vai tiešām cilvēki arī konsekrētās personas, tā skaitā māsas, un šeit īpaši māsas, nu domāju, <clears throat> kurām ir eh, dažu brīdi pat arī vairāk izglītības un izpratnes garīgajā ziņā, kā, nu, atļaušos pateikt priesterim <laughs> vienam otram, eh, piedošanu par tādu kritiku, <laughs> Eh, bet tādā nu, akadēmiskajā um, ziņā, ehm, ne, nu, kad ir ehm, grādi tā teikt iegūti. Un, un kad tikai par apkopējām un, un, un, un pavārēm un tā izmanto, nu, tas arī nav gluži, um, gluži pareizi, ja tā var teikt. Nu jā, bet un šeit tas aicinājums arī ir uh, kad eh, izmantot, eh, ja kur ir iespēja izmantot gan konsekretās personas, tad arī klostermāsas, gan arī lajus arī mācīšanas uzdevuma eh, veikšanā, jo galu galā, ja, ja ir iemaņas, ja ir zināšanas, ja ir prasmes, kāpēc, lai tās neizmantot arī baznīcas kontekstā, mācot un, un palīdzot veikt šo svarīgo skaidrošanas un uh, pestīšanas noslēpumu iepazīšanas uzdevumu. Tālūk. Ejam muzikālā pauzē, pēc kā atgriezīsimies un paturpināsim šodienas katehēzi, bet ja tu gribi iesaistīties, tu var sūtīt īziņas 266 77 272 vai zvanīt 679 691 31. Klausāties dienas katehēs, kas ir iespējama pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies! Slavēts Jēzus Kristus! Šeit es, priesteris Jānis, un dienas katehēzē esam atpakaļ, atpakaļ šeit, eh, lai kopā pārdomātu par uh, um, biskapa pastorālajiem uzdevumiem lasot un pārdomājot Vatikāna otrā koncila dokumentu, kas ir veltīts tieši šai tēmai, un šodien runājam par, nu, par priesteriem, prāvestiem, kā biskapa līdzstrātniekiem. Nu, uh, kā jau es teicu, biskapa, lasot šeit šajā dokumentā, biskapa pamatu uzdevumi ir mācīšana, uh, svēdarīšana un uh, vadīšana, un tā um, šo uzdevumu viņi, protams, veica līdzstrādnieku uh, Eh, palīdzību, un jo īpaši tiek izcelti prāvesti. Arī prāvesti veids eh, bīskapa vadībā eh, arī šos uzdevumus. Tur tad mācīšanas, par to jau mēs tikko kā lasījām, bet ir arī svēdarīšanas uzdevums un, protams, vai arī ganītāja, vadītāja uzdevumu. Man šķiet ir uh, Atbilstoši ir pieminēt, ka eh, nav gluži tā, ka prāves pilnīgi neatkarīgi rīkojas māsa un dara, ko viena grib. Uh, principā, uh, lai arī prāvestam nu, sava veida tāda uh, brīvība ir, viņš to principā visu ir mm, deliģēts bīskapa vārdā darīt, un, protams, protams um, viņš nevar, kā tiek prāves, arī nevar pilnīgi visu uh, izgudrot no jauna. Viņa uzdevums ir um, pasludināt Dievu vārdu, viņa uzdevums ir veikt šo svēdarīšanas uzdevumu, kā uh, šeit lasām, jo īpaši uh, šo evaharistijas, jeb svētās misijas vinēšanu, kam ir jābūt par visas kristīgās dzīves centru un virsotne, arī tā skaitā draudzes dzīvē. Uh, aicinot un veicinot aktīvu un, un ar izpratni tādu piedalīšanos uh, liturģijā svētās misijas vienēšanā, bet tāpat tās kristikās dzīves iza, izaugsme veicina gandarīšanu sakraments un būt atvērtam un pieejamam tam, lai cilvēki ticīgie varētu nākt pie grēksūdzes un, un, un saņemt ar šo žēlistību, tāpat tās kā jebkuru citu sakramentālo žēlistību, slimnieku sakramentu, piemēram, mēs, kad ir e, cilvēki vaidzībā, slimībā e, un, un lūdz e, doties, doties uz slimnīcu, doties uz mājām, kur cilvēks vēlas saņemt šo sakramentu un, un protams, visus citus sakramentus, vai ne, un ta, tas ir tas, kā, kā uh, tiek veikts šis uh, svētdarīšanas uzdevums. Bet, kā jau es arī minēju, ir arī uh, ganītāja pienākums, un mm, prāvestiem šeit tiek teikts vispirms jācenšas iepazīt savu ganāmpulku, uh, jācenšas veicināt kristīgās dzīves izaugsmi kā atsevišķos ticīgos, tā arī ģimenes, ģimenēs, apvienībās, apustuliskajos darbos un kopumā draudzes eh, kopienā. Eh, pēc prāves, eh, tāpēc prāvestam būtu jāmeklē mājas, skolas un kur vien viņš var doties, lai sastaptos ar jauniešiem īpašu uzmanību, ar cilvēkiem īpaši uzmanību pievēršot pusauģiem un jauniešiem, ar tevišķu mīlestību aiz, ja izturoties pret nabadzīgajiem un slimajiem, gādājot par strādājošiem un rūpējoties par to, lai ticīgie atbalstu varētu būt arī šajā apustuliskajā darbā. Un tātad, eh, jā, ganītāja vadītāja, draudzes vadītāja uzdevumu e, eh, veids un, un to vislabāk veikt var tad, kad iepazīst ar šo savu draudzi. Dažreiz man tā šķiet arī e, e, kaut kas varbūt, <laughs> nezinu, varbūt pārprat, nu, piedodiet, es arī esmu priesteris, protams, bet uh, draudzes vadītāju uzdevums ir prāvestam uzticēts, tātad eh, priesterim, un, un viņš, ir, viņš nes šo atbildību, nevis uh, kādi cilvēki draudzē. Tas, kad uh, komunikācija, ka tāda sadarbība, kad nu, sadarbojas un līdzstrādnieki ir, ir ar lai, bet diena beigās prāvests ir tas, kurš pieņem, pieņem arī kādus lēmumus un uh, un, un risina arī kaut kādas saimnieciskās un pasturālās pamatā mm, jāpievērš vērība pasturālajiem uzdevumiem, bet arī risina ar kaut kādas problēmas, kas varbūt tās kā jebkurā kopienā, kā jebkurā ģimenē var uh, rasties, un, un to viņš cenšas pēc labākās sirdsapziņas, un, un es domāju, ar konsultējoties ar bīskapu vajadzības uh, uh, gadījumā. Nu jā, bet uh, tie visi uzdevumi ir tie, kas, ko prāvestam ir jāveic, uh, kā bīskap tuvākam tādam līdzstrādniekam. Arī draudžu vikāriem, kas ir prāvesta līdzstrādnieki ikdienas jāsniedz vērtīga un aktīva palīdzība pastorālajā darbā prāvestam. Vienmēr jābūt brālīgam un priesteru vidū jāvalda savstarpējā mīlestībai un cieņai. Cits citu atbalsta un ar savu padomu palīdz un palīdzību un paraugu kalpo draudzēji, tā, tā teikts par vikāriem, ar cieņu mīlestību un ar savu paraugu kalpo draudzēji. Tā lūk. Par prāvestu iecelšanu un maiņu eh, droši vien tas ir arī eh, jautājums vai tematika, kas eh, varētu būt interesējoša daudziem. Kas te šeit tiek teikts? Uh, Novērtējot priesteri spējas vadīt kādu draudzi bīskapam, jaņem vērā ne tikai viņa zināšanas, bet arī dievbība, apustuliskā dedzība, kā arī citas dotības un īpašības, kas nepieciešamas pienācīgai dvēseļu aprūpei. Tas ir tas, ko, prāv, ko bīskaps izvērtē, domājot par eh, Mm, prāvestiem vai domājat vispār par, eh, par kādu misiju, uz kuru bīskaps grib kādu priesteri aicināt. Tā kā pasturālā kalpojuma vienīgais mērķis ir dvēseļu labums, dvēseļu labums ir, ir tas mērķis un, un bīskaps to patur vienmēr, kā teikt, acu priekšām, eh, nu, domājot par kādu eh, nozīmējumu, kur, kur nu var un kā, kā būt visatbilstošāk un vislabāk. Dvēseļu labuma dēļ Prāvestiem kalpojot savā draudzē nepieciešama stabilitāte, lai bīskaps ievērojot dabisko taisnīgumu un taisnīgumu, taisnīgumu kanonisko likumu izpratnē varētu sekmīgāk gādāt par dvēseļu labumu. Nu, tātad eh, katru gadu pārceļot prāvestu, tas, eh, tas īsti neveicinās eh, pastorālā darbu, uh, Eh, pastorālo darbu draudzē ir vajadzīgs nu, garāks laika periods, lai priesteris varētu, prāves ieceltais varētu arī darboties tajā draudzē, iepazīt ar galu galā uh, savu draudzi, un, un, un tam visam ir vajadzīgs laiks, un, un protams, laiks, lai varētu, nu, kā teikt, uh, veikt šo savu misiju tad tiek uzsvērts uh, uz to, ka nu, tāda sava, sava stabilitāte tiek prasīta arī priekš prāvesta. Prāvesti, kuri cienījuma vecuma vai citas svarīga iemesla dēļ nespēja pienācīgi un auglīgi pildīt savus pienākumus, tiek ļoti lūgti vai nu pēc brīvas gribas vai pēc bīskapa ierosinājuma atteikties no sava amata. Tātad mm, liels vecums, slimības, vai kādi citi eh, apsvērumi, kā rezultātā nespēja prāves veikt savus pienākumus, ir aicināti atkāpties no amata. Un es domāju, tas arī pats, pats par sevi saprotam. Dažu brīdi jāsaka tā, bīskapam 75 gados automātiski ieraksti ir atlūgums. Un tad, protams, pāvis var izvērtēt. Bet 75 ieraksti ir atlūgums. Šeit nav pateikts, ka prāvestam 75 vai 65 vai 80, bet eh, nu, tā, ka nav spējīgs. Un kad jau, kad jau Dažreiz jau eh, tajā vecumā jau <clears throat> es saprotu, ka gribas jau turpināt, gribas jau būt svarīgam un, un, un derīgam un, un pašam būs grūti atteikties, bet nu varbūt tās ir pienācis laiks tomēr eh, tādā pazemībā, ko visu laiku prāves ir <laughs> mācījis arī pašam pieņemt to uh, faktu, kad ir uh, jāpaiet nedaudz maliņā, lai varētu tomēr uh, jaunas prāves varbūt tās aktīvāk dalību ņemt nu, uzreiz ir jāatzīst, ka priesteru trūkuma dēļ tas arī var būt izaicinājums, tā kā nevaram pārmest neko. Savukārt tos, kuri no sava amata atteikušies, bīskapam ir pienākums nodrošināt ar pienācīgiem iztikas līdzekļiem. Un turklāt, jā, jāparūpējas priesteri, par priesteri ir jāparūpējas. Nav tā, ka viņš atsakās no uh, amata un līdz ar to arī uh, zaudēja kādu iztiku vai kādu cieņu, tā nebūtu nav. Uh, un bīskaps, protams, uz bīskapa pleciem krīt arī šī nasta parūpēties par pensionātajiem priesteriem, nodrošināt visu vajadzīgo, visu apstākļus, dzīvi un, un iztiku. Turklāt ne jau tikai tad, kad viņš aiziet pensijā, ja rūpējas, kā jau lasījām, arī visas dzīves garumā par priesteri, lai, lai viņš varētu pēc iespējas labāk veikt ar savu kalpojumu. Uh, un visbeidzot draudžu um, izveidošana un slēgšana un tādas lietas, uh, arī par tādām lietām runā, jā, arī tādas lietas ir uh, jāveic un šeit tiek teikts tā. Um, <clears throat> aiz rūpēm pret vēsļu pestīšanu jābūt vienīgajam mm, pamatojumam tam, lai pieņemtu lēmumus vai uh, apsvērtu iespēju veidot kādu draudzi vai to likvidēt, vai lai izdarītu kādus citus analogas, eh, kādus, kādas citas analogas izmaiņas, kuras bīskaps ir tiesīgs veikt saskaņā ar savām pilnvarām. Tātad dvēseļu labums būs tas, kādēļ uh, eh, biskups ir tiesīgs izveidot draudzi, likvidēt draudzi, darīt visu vajadzīgo, lai tiešām nodrošinātu <clears throat> dvēseļu eh, tādu labu pasturālu uh, aprūpi, gādību. Nu jā, tālūk, mūsdienās mana tāda refleksija mūsdienās, es domāju, draudzes nav vienīgais veids, kā var veikt pastorālu aprūpu, un varbūt tās šobrīd ir jāmeklē pilnīgi citi veidi, kā to visefektīvāk varētu darīt. Nu, es šeit jau, protams, man ir radio arī prātā, jo īpaši <clears throat> draudz ar 20 tūkstošu Uh, mm, mm, teiksim tā, uh, locekļiem, uh, jā, apmēram tik daudz mēs um, nedēļas laikā esam šeit radio pieslēgušies, tā kā tā ir arī, tā arī ir kopiena un draudze, un, un, un, un es domāju, ka ir iespējams arī citi veidi, kā arī var veikt šo ap, apustulisko un pastorālo darbību, uh, ko bīskaps, protams, ir tas, kurš arī pieņem lēmumus un kurš arī rūpējas, lai tiešām ik viens eh, viņa teritorijā varētu saņemt eh, šo pastorālo aprūpu un, un sadzirdēt Dievu vārdu galu galā. Tas ir tas mērķis. Ar to gan šodien noslēdzam šo eh, katehēzi, kāda īziņa ir atnākusi, kas saka, Ingrīda raksta, uh, ļoti noderīgas un interesantas katehēzes rodas lielāka skaidrība. Liels paldies, paldies arī Ingridē par šādu, par šādu īziņu un, un iedrošinājumu uzrakstot. Tas, tas arī man noder, kad kāds uzraksta un pasaka, vai patīk, vai, vai varbūt tās kādreiz arī kaut kas nepatika, izraisīja nemieru vai, vai satraukumu, lai zinātu, kas ir tās tēmas, kas varbūt tās ir tādas uh, aktuālākas un sāpīgākas arī lasot un pārdomājušos Vatikāna dokumentus. Kā es saku, varbūt tās tieši par prāvestiem ir tas visaktuālākais, ņemot vērā to, kā ar prāvestiem katrs no mums ticīgajiem uh, saskaras, eh, praktizējot savu ticību, ejot uz baznīcu. Tā kā, jā, ja. bet eh, šajā rītā sirsnīgs paldies visiem, uz tikšanos jau eh, nākošajā rītā. Izskanēja dienas katehēze, kas ir iespējama pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies!